Bai, azken finan, eh, dosierronek uh, eh, bide luze bat egin du, hasieran eh, etako buruzagi gisa hauzipetuak izango zirela zuen, zuen, asisetan, alazen hasieran, eta uh, ba, korrekzionalizatu dute dosierrau, eta korrekzionalean, ba, amar urteko kondenak edo zigorrak dira gehien ukaiten aldiren zigorrak. Hori kusirik, uh, David Plari bost urte emateak, baski uh, positibo txatartu du uh, abokatak, Santiana Kasunok, e, emaitza, e, eta gero, ba, hortaz aparte, kontutan hartu behar da, bazirela beste bi uh, akusatu hasiera batean hauzi horretan, eta da, Pantxo Flojez eta Ramuntxu Zagarzazu, eta horiek e, baztertuak izan dira, uh, ba, eta kokideekin bilkura zela eta uh, ez izan behar, edo hauzipetuak izan behar. E, beraz, ba, doser horretan, ba, ikusi dira ez doikoak diren eh, joera batzuk, jarrera batzuk, uh, eh, frantzeso justiziaren aldetik.